Dešimtas skirsnis. Besileidžianti saulė spindėjo vėjose, o reiksnys vis klykavo lyg, skalbdamas nedidelę, bet baisę pranašystę. Princės radinai, tarė jaunuolis vardu Antonelis, kai aš dar buvau kūdikis lopšyje, jūs nužudėt mano tėvą ir pavogėt motiną. Mano tėvui teko didesnį laimį. Jūs nužudėt jį negarbingai, ne taip, kaip aš ketinu nužudyti jūs. Jūs ir mano nuodėminga motina nugabenote jį prie nuošalaus Sicilijos tarpeklių, nustumėte nuo olos ir nuėjote savo keliu. Aš galėčiau visą tai atkartoti, bet mėgdžioti jūs yra per daug niekinga. Aš sekiojau jūs po visą pasaulį, bet jūs visuomet išslyzdavot man iš rankų. Bet čia pasaulio galas ir jūsų taip pat. Dabar aš turiu jūs ir suteikiu progą, kurios negavo mano tėvas. Rinkitės rapyrą. Princas Radinas valandėlė tarsi dvėjojo suraukė santakius, tačiau ausyse dar tebespengiai nuo smūgio ir jis prišaukęs stvėrė rapyrą. Tėvas Braunas taip pat prišoko norėdamas sustabdyti kivirčą, tačiau greit pamatė, kad jo buvimas tik kenkia. Saradinas buvo prancūzų masonas ir nuožmus ateistas, tad kunigui pavyko paveikti jį priešybių dėsnių – Bet kito vyro nepavyko perkalbėti nei kunigui, nei pasauliečiai. Šis jaunas Bonaparto veido ir ruduokių žmogus buvo kur kas nesukalbamesnis už poritoną pagonis. Tiesiog apsigimė žudikas, akmens amžiaus žmogus, akmeninis žmogus. Liko paskutinė viltis – sušaukti namiškius, tad tėvas Braunas nubėgo vidun – bet to jau sužinojo, kad visus tarnus autokratas Polis išleido švenčių į krantą ir tik niurioji misis Antony neramiai vaikščiojo ilgais kambariais. Vos tik jį atgrėžė jį į savo šiurpų veidą, jis suvokė vieną veidrodžių namo paslapčių. Niūrios rudos Antonelio akys buvo niūrios rudos misis Antoniakis ir Braunui akimirksniu paaiškėjo posėmislys – Laukia jūsų sūnus, tarė jis tuščiai negaiždamas, arba jis žus, arba princas. Kur misteris Polis? Jis prieplaukoje, vos girdimai tarė moteris, jis, jis išėjo šauktis pagalbos. Mrs. Antony, rimtai tarė tėvas Braunas, nėra laiko niekams, mano draugas išplaukęs žvejoti, jūsų sūnaus valtį saugojo sėbrai, beliko tik šį kanoje. Ką su ją veikia misteris Polis? Santa Marija, aš nežinau, tarė ji ir krito palpusi visų ūgių ant išklotų takais grindų. Tėvas Braunas pagulė ją ant sofos, aplėjo vandeniu, šūktelėjo pagalbos ir nubėgo į salelės prieplauką. Tačiau kanoje jau buvo dury upis, o senasis polis įrėsi su neįtikėtina jo metams energija. Aš išgelbėsiu savo šeimininką, šaukė jis ir jo akis maniakiškai blizgėjo. Aš vis tiek jį išgelbėsiu. Tėvui Braunų beliko tik žvelgti į kanoją, kovojančią su surovę, melsti, kad senasis polis prižadintų miestelį laiku. Dvikova ir tai blogas dalykas, sumurmėjo jis, braukdamas ranką per savo šiurkščius pilkus plaukus. Tačiau šioje dvikovoje yra kažkas ypatingai bloga. Tiesiog jaučiu širdimi, kas tai galėtų būti. Kol jis stovėjo ir žiūrėjo į mirguliuojantį saulėlėdžio veidrodį vandenį, kitoje sodo pusėje išgirdo nestiprų, bet lengvai atskiriamą garsą – šaltą metalo žvangesį. Jis atsisuko. Pačiame tolimiausiame pailgos salos kišuly, nedidelėje vejoje, už paskutiniais rūžių eilės, dvi kovininkai jau buvo sukryžiavę špagas – Virš jų plėtėjo skaičiai auksinis dangaus kliautas ir nors buvo gana toli, galėjai žvelgti kiekvieną smulkmeną. Jie buvo nusimetę švarkus, bet geltona saradino lėmenį ir balti plaukai, raudona Antonelio lėmenį ir baltos kelnės švietė vakaro žaroj, tarsi spalvingos šokančios prisukamos lėlės. Špagos žipsėjo nuo smaigalių iki rankinų, likdu deimantiniai smeigtukai. Buvo kažkas grėsminga tose spalvingose figūrėlėse. Jos atrodė tarsi dvi peteliškis, bandančios prismeigti vieną kitą prie kamščio. Tėvas Braunas bėgo visų greičių, jo trumputės kojos sukosi lyg ratai, tačiau pasiekęs kovos lauką suprato jo, kad bėgo ir per vėlai, ir per anksti. Per vėlai, kad galėtų sustabdyti kivirčą, stebimą niurių siciliečių atsirėmusių į savo irklus, ir per anksti, kad galėtų numatyti viso to pražutingą pabaigą. Vyrai buvo verti vienas kito. Princas kovėsi ciniškai pasitikėdamas savim, sicilietis su žmogžaudišku atsargumu. Vargu ar kas kada matė puikesnės fektavimosi varžybas net pilname žmonių amfiteatre už šias, skambant ir blykčiojant špagoms toje visų užmirštoje upisaloje. Svaiginanti kova truko taip ilgai, kad tebe protestuojas, kunigas įgavo šiek tiek vilties, jog polis netruko sugrįž su policija – Būtų daug geriau, jei bent flambo grįžtų žvejybos, kadangi flambo fizinę jėgą pranoktų net keturis vyrus. Tačiau flambo nesirodė ir dar keiščiau nesirodė nei polis, nei policija. Šioje užmirštoje saloje nebuvo jokio plausto ar rastgalio, plačiame bevardžiame tvenkiny jie buvo atskirti tarsi uola vandeninė. Nespėjus jam tai pagalvoti, špagos skampčiojimas sutankėjo, princo rankos pakilo ir tarp jo menčių išlindo špagos maigalys. Jis taigiai griuvo priekin, lyg verstųsi kūlio. Špaga išlikė jam iš rankos, kaip meteoras ir smigo į upę. Jis pats su trenksmu griuvo žemėn, nulauždamas didžiulį rožių krūmą bei sukeldamas rausvų dulkių debesį, panašų į aukoro dūmus. Sicilietis pasiuntė kraujo auką savo tėvo dvasiai. Kunigas bemat pripuolęs suklupo prie lavono, bet vienintelė nauda buvo ta – kad pamatė, jog tai tikrai lavonas. Jam bandant dar ką nors daryti, nuopės pasigirdo balsai ir pasirodė policijos valtis pilna policininkų ir kitų svarbių asmenų, kartu su poliu skriejanti prieplaukos link. Mažasis kunigas atsistojo su aiškiai bejojančia grimasa veidė. Na, kodėl po galais, sumurmėjo jis, kodėl po galais jūs negalėjote atvykti anksčiau? Maždaug po septynių minučių Salą užtvino miesto žmonės ir policija, pastaryjį pagrėbė pergalingą į dvikovininką ir priminė jam, kaip įprasta, jog kiekvienas jo ištartas žodis gali jam pakengti. Aš nieko nekalbėsiu, tariai, maniakas patenkintas ir ramus, aš daugiau nieko nekalbėsiu, esu be galo laimingas ir ten noriu būti pakartas. Jau išvedamas jis iš tikro nutilo ir keista, bet taip ir nepratarė daugiau nei žodžių, vien tik – kaltas teisme. Tėvas Braunas žiūrėjo į staigiai žmonių užtvindytą sodą, į žmogžudžio suėmimą, lavono išnešimą, po to, kai jį apžiūrėjo gydytojas ir jam atrodė, kad mato baisų sapną. Jis nejudėjo, lyg būtų košmare. Jis kaip liudininkas pasakė į savo pavardę ir adresą, bet – plaukti į krantą, atsisakė ir vienas pasiliko salos sode, žvelgdamas į nulaužtą rožių krūmą ir žalę pievelę, kurioje įvyko ta greita ir neaiški tragedija. Upėje žarageso, nendrėm apaugusios krantus apgaubė migla, vienas po kito praskrido keli vėlyvi paukščiai – Jo pasąmonėje, kuri buvo nepaprastai gyva, nesiliovė stiprėjęs įsitikinimas, kad kažkas liko paslapti. Jausmas jau neapleidęs visą dieną negalėjo būti paaiškintas. Vis dėlto jis neperprato esmės, o matė tik kažkokį žaidimą ar kaukę. Juk žmonės nėra kariami ar nudurėmi šiaip savo. Jam sėdint ir mastant ant prieplaukos laiptelių, pasirodė tamsus burės dryžis, tyliai slenka spindinčia upe. Braunas pašoko apimtas tokio jausmų antplodžio, kad vos nepravirko. Flambo, sušuko jis sportydamas draugą abiem rankom, didžiam šio sporto gerbėjo nustebimui, kai šis nešinas žvejybos reikmenimis išlipo į krantą. Flambo, jūs gyvas! gyvas, pakartojo suglumęs meškeriotojas. Kodėl turėčiau būti negyvas? Todėl, kad beveik visi negyvi, vos valdydamasis tarė jo pašnekovas. Saradinas nužudytas, Antonelis nori, kad jį pakartų, jo motina palpusi, o aš ir pas nežinau, ar esu šiame pasaulyje ar aname. Na, bet ačiū Dievui, jūs esat tame pačiame, kaip ir aš. Jis paėmė sutrikusį flambu už parankys. Jie paliko prieplauką, atėjo prie žemo babaukų namo ir pažvelgė pro langą, kaip ir atvykė dieną. Kambarį švietė lempą ir vaizdas viduje patraukė jų dėmesį – Kai Saradino žudikas lyg audra iš giedro dangaus atsirado saloje, ilgame valgomajame stalas jau buvo padengtas pietums. Pietus dabar vyko ramiai, Mrs. Antony niūriai sėdėjo stalo gale, o vidury sėdėjo misteris Polis, svarbiausias asmuo namuose. Jie valgė ir gėrė, jo blausios melsvos akis buvo keistai iššokusios, išvargęs veidas neižvelgiamas, bet be jokio pasitenkinimo šešėlio. Flambo nekatraudamas pabelį į langą, atvėrė jį ir pasipiktinės įkišo galvą į šviesų kambarį. Oho, sušuko jis, aš suprantu, jums reikia kiek atsigaivinti, bet vokti savo šeimininko pietus tuo metu, kai jis guli nužudytas sode. Aš esu pavogęs daugybę daiktų per savo ilgą ir malonų gyvenimą, ramiai atsakė keistasis senasis džentelmenas, bet šie pietus nėra vokti. Šie pietus ir šis namas priklauso man. Flambonus melkė mintis. Jūs turite omeny, pradėjo jis, kad princo Saradino valia. Aš esu princas Saradinas, tarė senasis žmogus, kramsnodamas sūdytą migdolą. Tėvas Braunas, kuris dairėsi į paukščius laukia, pašoko tarsi įgeltas ir įkišo pro langą savo išbalūsį lyg raupė veidą. Kas jūs toks, pakartojo jis aštriu balsu. Polis princas Radinas jūsų paslaugoms, mandagiai tarė šis gerbiamas asmuo, keldamas taurę sauso ispaniško vyno. Aš čia gyvenu labai ramiai kaip namų žmogus ir kuklumo dėlė esu vadinamas misteriu Poliu, kad skirčiausi nuo savo nelaimingojo brolio misterio Stiveno Jis girdėjo neseniai miriai sode. Aišku, ne mano kaltė, kad priešai jį atsiekė į šią vietą. Čia kaltas jo gyvenimo apgailėtinas nepastovumas. Jis ne iš tų, kurie sėdi namuose. Jis nutilo, bet tebe žiūrėjo į sieną priešais virš palenktaus liūdnaus moters galvaus. Jie aiškiai pamatė giminišką panašumą, siejantį juodų su mirusiuoju. Staiga jo pečiai pradėjo nesmarkiai kilnotis ir drebėti, tarsi kūkčiojant, bet veidas liko nepakitęs. Dieve, kiek patilėje sušoko flambo, jis juokėsi. Eime, pasakė tėvas Braunas visas išbalės, eime lauk iš šių namų, lipkime į nesuterštas savo valtį. Naktis jau buvo apglėbusi nendrės ir upę, kai jie atsistūmė nuo salos ir nuplaukė pasroviui, pasišildami dviem dideliais cigarais žibančiais lygdų ryškiai raudoni laivo žibintai. Tėvas Braunas išsiemė cigarą iš burnos ir tarė. Manau, jūs dabar supratot, kas įvyko? Pagaliau tai primityvi istorija. Ta žmogus turėjo du priešus. Jis buvo protingas, todėl suprato, jog du priešai yra geriau nei vienas – nesuprantu, kur jūs sukat, atsakė flambo. Ak, tai tikrai paprasta, pradžiugo jo draugas. Paprasta, nors toli gražu negarbinga. Abu saradinai buvo niekšai, tačiau princas vyresnysis buvo toks niekšas, kuris laimė, o jaunėlis, kapitonas, iš tų, kurie nusmunka į dugną. Šis svargingas karininkas nusmuko nuo Elgetos iki šantažisto ir vieną nelemtą dieną ėmėsi savo brolio princo. Dalykas buvo rimtas, kadangi princas Polis Radinas buvo tiesiog lengvabūdis ir jam negrėsi reputacijos praradimas, nes jos neturėjo. Viskas galėjo baigtis kartuvėmis ir Stevenas jau turėjo kilpą ant brolio kaklo. Kažkokiu būdu jis sužinojo visą teisybę apie Sicilijos įvykį ir galėjo įrodyti, jog Polis nužudė senai Antonelį kalnuose. Kapitonas dešimtį metų žėrėsi pinigus už tylėjimą ir princo turtai gerokai sumenko. Bet princas Aradinas, be savo kraugerio brolių, turėjo ir kitą naštą – Ji žinojo, kad Antonelio sūnus dar vaikas, kai įvyko žmogžudystė, buvo mokomas laukinės siciliečių ištikimybės ir gyveno vieną mintimį – atkeršyti už tėvą, bet ne kartovėmis, nes trūko legalių kalties įrodymų, o senų kraujo kerštu. Berniukas puikiai įvaldė ginklus ir maždaug tuo metu, kai ganėtinai subrendo ir galėjo juos panaudoti, princas Saradinas, kaip rašė spauda, pradėjo keliauti. Faktas toks, jog jis pradėjo lakstyti iš vietos į vietą, kaip persekiojimas nusikaltelis, persekiojimas vieno atkaklaus žmogaus. Tokia buvo princo polio taktika ir be abejo puiki taktika. Kuo daugiau pinigų jis išleisdavo bėgimui nuo Antonelio, tuo mažiau jam tekdavo tildyti Stiveną. Kuo daugiau jis išleisdavo Stiveno tildymui, tuo mažiau likdavo šansų išvengti Antonelio. Galiausiai jis pasielgė kaip tikrai galvotas vyras, kaip genijus, kaip Napoleonas – Užuot priešinęsis abiem savo priešams, jis taiga jiems abiem pasidavė. Užleido kelią lyg japonų imtinininkas ir jo priešai tapo bejėgiai prieš jį. Jis metė lenktynės aplink pasaulį ir liovėsi slėpęs savo adresą nuo jaunojo Antonelio, liovėsi žaidęs ir su broliu. Nusintė Stevenui pakankamai pinigų prašmatniems drabužiams ir smagiai kelionį kartu su tiesmuku laišku – Tai viskas, kas man liko. Tu mane apšvarinai. Turiu tik nedidelį namą Norfolke su tarnais ir rūsiu. Ir jei dar ko nors nori iš manęs, tai imk ir tai. Atvažiuok, jei nori, ir valdyk jį, o aš gyvensiu ramiai, tarsi tavo draugas, tarpininkas ar kas kitas.' Ji žinojo, jog sicilietis nėra matęs brolius radinų, nebent nuotraukose. Žinojo, kad jie du gana panašūs, abu su pilkomis mailiomis barzdelėmis. Tada jis nusiskutų ir ėmė laukti. Pinklis pavyko. Nelaimingasis kapitonas su naujais drabužiais įžengė jo namus, triumfuodamas tarsi princas ir pataikė ant siciliečio špagos. Buvo tik viena kliūtis – jį lėtė žmogiškausios prigimties garbingumą. Niekingos sielo žmonės, kaip Saradinas, dažnai skaudžiai apsirinka, nes nesitikė iš kitų dorybės. Jis buvo įsitikinęs, jog italo smūgis, kai ateis laikas bus tamsus, žiaurus ir bevardis, kaip tas, už kurį keršėjimą. Jauka bus papjauta naktį, nušauta iš užtvoros ir todėl mirs netarusi ne žodžio. Blogiausias momentas princui Poliui buvo tas, kai Antonelis riteriškai pasiūlė formalę dvikovą su visais galimais pasiaiškinimais. Kaip tik tada aš ir pamačiau laukinėmis akimis išplaukiantį kanoje. Jis bėgo vien plaukęs atviroje valtyje, kad Antonelis nesužinotų, kas jis toks iš tikrųjų. Bet nors susijaudinęs jis netrodė beviltiškas. Jis pažinojo ir nuotikių ieškotoją, pažinojo ir fanatiką. Atrodė visai manomas dalykas, kad avantūristas Stevenas laikys liežuvė už dantų vien dėl artistinio malonumo svaidinti rolę, dėl aistros apginti savo naujus jaukius namus iš beatodairiško pasitikėjimo, sėkme ir puikių špagos valdymu. Taip pat buvo aišku, kad fanatikas Antonelis laikys liežojo už dantų ir bus pakartas be ilgų pasakojimų apie savo šeimą. Polis pasiirstė po upę šian bei ten, kol pamatė, jog kova baigta. Tada sukėlė miestą ant kojų, atsivežė policiją, pamatė, kaip abu jo nugalėti priešai amžiams pasišalino ir šipsodamas įsėdo pietauti. Ir dar juokdamasis vieš patie, tarė flambo smarkiai nusipurtydamas. Ar tokias mintis jie semėsi iš šetūnų? Jis pasisėjime šią mintį iš jūsų, atsakė kunigas. Apsaugok dievę, sušuko flambo iš manęs. Ką jūs turite omeny? Kunigas įsitraukė iš kišenės vizitinę kortelę ir pakėlė ją prie bliškiaus cigaro šviesos. Žodžiai buvo parašyti žalių rašalų – Ar neprisimenate jo originalaus pakvietimo pas save? Paklausė Braunas. Ir komplimento apie jūsų kriminalinį žygdarbį? Jūsų triukas, sako jis, kai vienas detektyvas suėmė kitą jis tiesiog nusikopijavo jūsų triuką. Apsuptas priešų, iš dviejų pusių, jis greitai pasitraukė, leido jiems susidurti ir nužudyti vienam kitą. Flambo ištraukė princo saradino kortelį iš kunigo rankų ir piktai suplėšė ją į smulkius kutelius. Pagaliau sunaikinta ši mirties emblema, tarė jis, barsydamas popieriaus skiautės į tamsias upys bangas. Manau, jį neišduos žuvų. Paskutinė baltos kortelės skiautiai su žaliom raidėm nuskendo tamsoje. Dangus pradėjo švisti silpna mirguliuojančio ryto spalva, o mėnau už aukštos žolės pasidarė bliškesnis. Jie plaukė tylėdami. Tėve, staiga tarė flambo, ar jūs manote, jog visa tai buvo tik sapnas? Kunigas papurtė galvą nežinia, ar pritardamas, ar ne, bet nepratarė nei žodžio. Iš tamsos dvelkė gudobėlis ir daržų aromatas, Primindamas, jog pakilo vėjelis, netrukus jis pradėjo supti nedidelį laivą ir išpūtęs burę nunešė jos vingiuojančią upę tolin į laimingesnius kraštus, į geresnių žmonių namus. Viešpaties kūjis Nedidelis Baumbikono kaimelis buvo įsikūręs ant tokiaus stačiaus kalvos – kad aukštas jo bažnyčios bokštas atrodė tik kaip to nedidelio kalno viršūnė. Palei bažnyčią stovėjo kalvė, kur paprastai žaižaruodavo raudonos ugnys, o ant žemės mėtydavosi kūjai ir gelžgaliai. Priešais, anapus grįstos kryškelės, buvo mėlynasis šernas, vieninteliai užėgos namai apylinkėje. Kaip tik prie tos kryškėlės, rytui brėkštant švino ir sidabro spalvomis, susitiko ir pasišnekėjo du broliai. Tiesa, vienas savo dieną tik pradėjo, o kitas jau baigė. Garbusis dvasininkas Velfredas Baunas buvo labai dievotas, tokia ankstų rytą įsėjo atsidėti maldai ir kontempliacijai. Garbusis pulkininkas Normanas Baunas – jo vyresnysis brolis, dievotas anaip tol nebuvo, jis sėdėjo su smokingu ant soliuko prie mėlynojo šerno, guršnodamas tai, ką filosofiškai nusiteikęs stebėtojas būtų pavadinęs arba paskutinę antradienio arba pirmą trečiadienio taurę. Pats pulkininkas dėl to galvos nesuko. Balonai buvo viena iš nedaugelio aristokratų giminių, gavusių titulą dar viduramžiais, jų vėliava plasdėjo ir Palestinoje. Tačiau klaidinga būtų manyti, kad tokios dinastijos yra labai gerbiamos riterių tradicijose. Išskyrus vargšus, mažai kas laikosi tradicijų. Aristokratų gyvenimą lemia ne tradicijos, o mados. Karalienės Onaus laikais baunai buvo mohokai – o karaliaujant Viktorijai Dendžiai. Paaiškinimas. Mohokai 18 amžiaus pradžiaus Londono aristokratai plėšikai pasivadinė pagal Mohavkus indėnų gentį. Paaiškinimo pabaiga. Bet kaip ir kai kurios kitos Senosios giminės per pastaruosius du šimtmečius jie nusmuko iki girtuoklių ir degeneravusių dabitų lygio ir šnipždeikos paleido gandus apie paveldimą pamišimą. Žinoma, pulkininkas tiesiog nežmoniškai, o žvėriškai vaikėsi malonumų, o jo chroniškas užsispirimas iki ryto neiti namo dvelkė atgrasiu, nemigo šalčiu. Jis buvo aukštas, žavus žvėris, jau senyvas, bet su šviesiais, nežilstančiais plaukais. Būtum palaikęs jį tiesiog šviesia plaukiu liūtu, bet jo mėlynos akys glūdėjo taip giliai, kad atrodė juodos. Buvo per arti viena kitos. Jis turėjo labai ilgus geltonus ūsus, nuo šnervės iki žandikaulio abipus ūsų tysoje poklostę ar raukšlę, tad pašai patrodė tiesiog išdrošta veidę. Ant smokingo buvo apsisiautęs keistą gelsvą drapaną, veikiau lengvą halatą nei paltą, o ant pakaušiaus tirksojo ekscentriška šviesi žalia skribelė plačiais kraštais, matyt, kokia netyčiom nugriepta rytietiška keistybė. Jis didžiuodavosi savo netinkamais apdarais, didžiuodavosi visat sukeliamų jų įspūdžių. Jo brolis Kuratas taip pat buvo šviesiaplaukis ir elegantiškas, tačiau drabužį dėvėjo juodą ir užsakstytą lygis makro, jo veidas buvo švariai nuskustas, kultūringas ir kiek nervingas. Paaiškinimas Kuratas, anglikūnų dvasininkas, vyriausiojo parapijos kunigo padėjėjas. Paaiškinimo pabaiga. Atrodė, kad jis visas atsidavė savo religijai, bet, kai kas sakė, labiausiai kalvis – presbiterijonas, kad jį vilioja ne tiek dievas, kiek gotikinė architektūra ir kad jį, kaip šmėkla po bažnyčią nuolat gainioje, tas pats koneliguistas grožio troškulys, kuris jo brolį verčia šelti dėl moterų ir vyno, tik kitoks, tyresnis. Tai buvo bejotinas kaltinimas, nes negalėjai neikti, kad tas žmogus tikrai pamaldus. Iš tiesų šis kaltinimas daugiau rodė, kad neišmanėliai nesupranta polinkio būti vienam ir slapta melstis. Jie kliovėsi tuo, kad dažnai rasdavo jį klūpantį ne prie šaltorių, o keiščiausiose vietose, kreiptose arba chore, netgi varpinėje. Jis buvo beinas į bažnyčią pro kalvės kiemą, bet staptelėjo ir suraukė antakius, nes pamatė, kad įkritusios jo brolio akis dėpso ton pačion pusin prielaidos, kad pulkininką sudomino bažnyčiai, jis nei nesvarstė, vadinasi, sudomino kalvį, ir nors jaus šeimininkas, būdamas puritonas, nepriklausė jo bendruomeniai, Vilfredas Baunas buvo girdėjęs apkalbų apie pagarsiausią gražuolę kalvio žmoną. Jis įtariai nužvelgė į pašiūrę, o pulkininkas tuo tarpu juokdamasis atsistojo ir prakalbo. Labas rytas, Vilfredai, tarė jis, kaip geras dvarininkas, nemiegu ir stebiu savo žmonės, ketino aplankyti kalvį. Vilfridas nuleido akis ir tarė, kalvio nėra, jis Grinforde. Žinau, atsakė anas ir sukikeno, todėl ir apsilankysiu pas jį. Normanai, tarė dvasininkas įsmeigė žvilgsnį į kelio akmenuką, tu niekada nebijojai perkūno trenksmo. Kokia prasme? paklausė pulkininkas. Ką, tau parūpo meteorologija? Aš klausiu, nepakeldamas akių tarė Vilfredas, ar tau niekad nedingtelėjo, kad Dievas tave gatvėje nutrenks? Atsiprašau, tarė pulkininkas, matau, tau parūpo folkloras, kad tau rūpi burnoti prieš Dievą, seniai žinau, atkirto religingasis brolis, paliestas skaudžiausioje vietoje, bet jei nebijai Dievo, bijok vien žmogaus – Vyresnysis mandagiai kilstelėjo antakius. Bijoti žmogaus, pratarė. Tokio galiūno kaip kalvis Barnesas mūsų apylinkėje niekur nerasi, rūšiai pasakė dvasininkas. Žinau, kad nesi nei bailys, nei nugeibelis, bet jis tave per sieną permestų. Pulkininkas Bauna suprato, kad tai tikra tiesa ir nulaidi vaga prie jo burnaus patamsėjo ir pagilėjo. Kurį laiką jis stovėjo su tą sunkia pašai paveidę, tačiau bemat atgavo savo žiaurų, džiugėsi nusijokį po geltonais ūsais, atverdamas du šoniškos dantis. Jeigu tai, brangusis Vilfredai, tarė jis nerpestingai, tai paskutinysis baunas neveltui eina apsišarvavęs. Ir nusėmęs keistai apvalę žalį skrybelę parodė, kad jaus pamušalas plieninis – Vilfridas atpažino, jog tai lengvas japoniškas ar kiniškas šalmas, nuplėštas nuo trofėjus kabančio senojoje šeimos menėje. Pasitaikė po ranka, atsainiai paaiškino brolis, ir skrybelę, ir moterį įmu tą, kuri po ranka. Kalvis yra išvykęs į Grinfordą, ramiai pasakė Vilfredas, kada grįž, nežinia. Tai tarės apsigrėžė ir palenktą galvą, nudulino į bažnyčią. Eidamas persižegnojo tarsi, norėdamas išsivaduoti nuo piktos dvasios. Tikėjusi užmiršęs tas nedorybės vėsioje aukštų gotikinių skliautų prieblandoje, bet tą rytą tai buvo lemta, kad ramė jo maldingausios rutinos teikme visur trikdė netikėtumai. Jam išžengusi bažnyčia, tokiu metu visada tuščia, ten – klūpaujusi žmogysta skubiai pakilo ir nuėjo prie durų, dieno šviesoje ją atpažinęs, kuratas neteko žado. Ankstyvasis maldininkas buvo niekas kitas, kaip vietinis kvailelis Kalvio sunėnas.